U vrijeme ono iđaše Isus u grad koji se zove Nain, svi s njim iđaku mnogi učenici njegovi i mnoštvo naroda. A kada se približi vratima grada i gle, iznošaku mrtvaca, jedinca, sina matere njegove, i ona bješe udovica, i mnogi narod iz grada iđaše sa njom, i vidjevši je, sažali se gospod na nju i reče joj, ne plači. I pristupivši, dohvati se nosila, a nosioci stadoše i reče, momče tebi govorim, ustani. I sjede mrtvaci stade govoriti i dade ga materi njegovoj, a strah obuze sve, i u Boga govoreći, veliki prorok podiže se među nama i Bog pokodi narod svoj. U vrijeme ono podiže Isus oči svoje nebo i reče, Oče, došao je čas, proslavi sina svojega, da i sin tvoj proslavi tebe, kao što si mu dao vlast nad svakim tijelom, da svemu što si mu dao darujem život vječni. I ovo je vječni život da poznaju tebe, jednoga istinitoga Boga i koga si poslao Isusa Hrista. Ja te proslavih na zemlji, djelo svrših koje si mi dao da izvršim i sada proslaviti mene oče u tebe samoga slavom koju ima u tebe, prije nego svijet postade, objavi ime Tvoje ljudima koje si mi dao od svijeta, Tvoji bejako pa si meni dao i Tvoju su riječ održali, sad razumješe da je sve što si mi dao tebe, jer riječi koje si mi dao, dao sam njima i oni primiše i poznaše zaista da od tebe iziđo i vjerovaše da me ti posla. Ja se za njih molim, ne molim se za svijet, nego za one koji si mi dao, jer su tvoji i sve moje tvoje je i tvoje moje i proslavio sam se u njima i više nisam u svijetu, oni su u svijetu, i ja dolazim tebi, Oče sveti, sačuvaj ih u ime Tvoje, one koji si, koji si mi dao, da budu jedno kao mi, dok bejak s njima u svijetu, ja ih čuvak u ime Tvoje, one koji si mi dao sačuvak, i niko od njih ne pogibe, osim sina pogibli, da se ispuni pismo, a sada dolazim tebi i ovo govorim na svijetu, da imaju radost moju ispunjenu u sebi. Hristos Vaskrse! Evo, braći i sestre, puno puta, u stvari, što će s besedom jeste u tome što u svom neznanju, neukosti, imamo dovoljno materijala, šta bismo vam prenijeli čime vaše duše nahranili. A današnji dan nam naprotiv nudi toliko materijala, toliko bogatstva da je težina u stvari od svega toga izabrati ono najbitnije, da ne opteretimo ni vaše duše i vaše vreme, jer nas uskoro čeka i onaj najvažniji trenutak zbog koga smo se i sabrali, sjedinjenje sa samim izvorom blagodati sa gospodom i Bogom našim. A upravo toga smo dužni da se najpre opomenemo i da se svakda sećamo da svake nedelje praznujemo taj slavni i radosni događaj Hristovoga vaskrsenja, događaj kojim je pobeđena smrt i koji nam je otvoren širom put u večni život. Da kako put uzak i tesan, ali ipak otvoren I na kraju koga nas čeka naš Bog? Čekaju svi sveti, čekaju tamo u onoj jedinoj pravoj realnosti Carstvu nebeskom koje jeste stvoreno radi nas A upravo današnje evanđelje daje svedočanstvo gospoda našeg kao vaskrsitelja. Prošle godine također nam pavši da prozborimo na ovu nedelju pa govorili smo da je Gospod izbrisao tu granicu između života i smrti. Mnoge umrle, nazvavši živima, Sjetimo se Jajerove kćeri i Lazara, koji je također vaskrsao, ali za koje je rekao da i nisu umrli, nego spavaju. Pa smo se također svetili obrnutog slučaja za koje isto gospod dao svedočanstvo koje je zapisano u Svetom Evanđelju za mnoge koji telom nisu umrli, ali dušom jesu, pa tako jako živi, oni su stvari mrtvi i ako ne dođe do preobražaja u njihovom životu, onaj posljednji dan će biti samo potvrda njihove razdvojenosti od gospoda, prelazak u večnu tamu, u večno mučenje, mučenje u praznini, mučenje večne odvojenosti od izvora radosti A ovdje, dakle, jedna povorka, mnoštvo uplakanih ljudi, majka, neutešno tužna za sinom jedincem. I nigde se ovdje ne pominje vera, niti nada bilo koga koji je bio toj povorci, jedino plač, tuga, žalost i očajanje. a gospodu se sažali, sažali na stvorenje svoje, jer znađaše on i Adama u raju i svega što se, čega se Adam lišio i znađaše kako se generacije nakon Adama skvariše i zaboraviše Boga i kako smrt zavlada ljudskim rodom. I zaista, bez vere u Boga, smrt je strašna tačka. Smrt je kao ogroman teg koji pritiska našu dušu i gura je u ponor beznađa. Jer bez vesti o vaskrsenju Zaista je ovaj život jedna, jedno predvorje ada, jer i ovdje se mučimo, mučimo čitav život. Iako je to mučenje bez nade, bez i malo radosti, onda zaista jedini bi razuman izlaz iz toga svega bio samoubistvo ali gospod svemoćni prijeđe i reče joj, ne plači, ali reče joj to sa vlašću, nekako mi ljudi tešimo jedni druge kad je neko žalostan, kažemo ne plači, šta ćeš, svi ćemo tamo, tu, to nijedan čovjek ne može izbeći. Ta uteha iako dolazi iz srca, iz dubine saosjećanja, jer čoveku je također obraz božanstva. I mi, imajući blagodat Božju, naravno da se osjećamo sa tugom braće i sestara, ali ne on, joj to govori kao onaj koji vlast ima, ne plači ja sam tu onaj koji je pobedio smrt. Ne plači, jer smrt je sad samo senka. A sina tvoga, evo ja ću oživjeti. Jednom rečju, obrativši mu se kao živom, momče tebi govorim, ustani, i pozva dete iz smrti i ustade dete. Zaista silno svedočanstvo, silna nada i silna radost za sve nas koji se borimo, još uvek borimo sa grehom, grehom u sebi i grehom oko sebe i koji još uvek sa strahom čekamo taj posljednji dan, budući još uvek nemajući dovoljno vere, ni preobraženi, ali tako uplašeni, imajući svedočanstvo gospodnje, sa verom koračamo smelo ka smrti, pobeđujući sve ono što nam ovaj svet nameće. A ovaj svet, naizgled silan, stalno nam govori nema ništa nakon ovog života. Sve je to prazna priča. Kad umreš, istrulićeš i to je gotovo. Nude nam neke svoje bogove neke svoje idole, stavljaju nas stalno pred izbor. A kako i oci rekoše, ovaj svet jeste sajam bogova koji se nude čoveku, a na nama je izbor i odgovornost za svoj izbor. Ali kako nam je prepodobni Justin govorio, nama ne treba Bog koji nije pobedio smrt, ma koliko da je on silan, ma koliko da se njegovo učenje čini lepo i prihvatljivo. Bog koji nije pobedio smrt nama ne treba, jer onda očajanje i dalje vlada na ljudskim rodom. Ne trebaju nam nikakve nirvane, niti reinkarnacije. Ma koliko da to ljudima van crkve izgleda moćno, prihvatljivo, to je sve ponor u dubinu očajanja. To je sve ostajanje samo na ljudskom, jer Bog je u ljudsku prirodu dao mnogo i čovek je neslućeni ponor u srcu čovekovom kriju se neslućene stvari. I to mnogi u ovome svetu koriste da obmane, da začaraju. Ali ako se završi samo na tome ljudskom, bez zajednice sa Bogom, bez sjedinjenja sa blagodaću, to je ipak sve ograničeno, to na kraju sve proždire smrt, dubina očajanja. A danas također praznujemo i one koji su smrt pobedili i koji su nam ostavili to učenje kojim i mi vodeći se možemo pobijediti. Proslavljamo oce sedmog Vaseljenskog sabora, oce koji su se izborili za poštovanje ikona. Naime, nakon prodiranja Arapa silnog sedam veku postojala je struja u crkvi koja je eto možda i da bi malo izmirila učenje islamsko sa našim, a i budući da je došlo do izvesne i zloupotrebe poštovanja, tako da su se u nekim krugovima počele poštovati kao idoli. Možda nešto poput ovih narukvica sa ikonama koje nosimo ili tako tetovaža svetitelja koje također često možemo vidjeti među današnjim, među današnjom omladinom koje dakako nije pravoslavno poštovanje ikona koje predstavlja zastranjenje, ali po tome ne možemo suditi o samom, samoj istinitosti ikonopoštovanja pa je preko stotinu godina bilo zabranjeno poštovati ikone. Iz mnogih crkava one su izbacivane, crkve su krečene, mnogi su monasi bili proterivani iz svojih manastira u neke druge zemlje, samo da se ne bi govorilo o, o ikonama. Ali učenje crkve nije se moglo tako lako zaboraviti. Postojalo je otaca, postojalo je hrabrih boraca koji su bili neučutna usta Božja, koji su gromoglasno propovedali ikonopoštovanje. Jer za Boga govorili su oni ikonoborci, kako možete slikati Boga kad je Bog nevidljiv. Ali, ka sveti oci nisu slikali Boga koji je nevidljiv, već Boga koji je postao čovek, Boga koji je na sebe uzeo naše ljudsko telo i u svemu bio sličan nama, u svimu greku, koji je, uzevši naše telo, i bezgrešno poživevši u ovome svetu, iscelio našu povređenu prirodu i svima nama koji poverujemo u njega i slijedimo njegov put, put sve do krsta, obećao je nakon krsta i vaskrsenje u radosti i životu večnom. Tako dakle mi na ikoni slikamo njega kao čoveka i ikona predstavlja naš prozor ka Bogu. Dakle, ne samog Boga po prirodi, ali prozor ka Bogu, tako i svetitelji, naslikavši svetitelja na ikoni, mi se ne klanjamo samo ikoni, već poštovanje prenosimo na svetitelja koji je na njoj naslikan. Tako je za vrijeme carice Irine i sina njenog Konstantina sazvan Veliki sabor, gdje je potvrđeno poštovanje ikona, jer zaista odbacivanje ikona značilo bi odbacivanje ljudske prirode Boga, odbacivanje dakle i našeg spasenja. Jer ako Bog nije postao čovjek, ni naša priroda nije isceljena, i mi nakon smrti odlazimo u ad gdje su i svi pravednici odlazili pred dolaska gospodnjeg. Ali, to na, sreću nije tako, već Bog jeste postao čovjek, naša priroda je i more svetitelja nakon smrti, to imamo sigurna svedočanstva nasledilo je carstvo nebesko. I ne samo da je nasledilo carstvo nebesko, već ima i slobodu da pomaže i nama koji smo još uvijek ovde u borbi, ali koji smo u crkvi. A crkva jeste telo Hristovo i u crkvi, i samo u crkvi mi smo jedno i sa svetiteljima i sa pravednicima i sa samim gospodom koji jeste glava crkve i sa kojim se to i sjedinjujemo u telu i krvi njegovoj, što je najtešnje sjedinjenje koje se čoveku smrtnom može dati. I sjedinivši se sa njim, i sami dobijamo zalog besmrtnosti u sebe. I naše telo također postaje sveto naša krv kojom teče krv božanstva također se osvećuje i živevši u poslušanju i po zapovestima Božijim mi zaista napredujemo i sile u silu bivajući sve bliži i bliži Bogu i nakon smrti prelazimo bolji sveti, onda ćemo jasnije vidjeti svo to carstvo svetitelja a među njima i onu koju danas praznujemo, svetu mučenicu Zlatu Meglensku, onu koja je mnogo pretrpela, ali ovenčana bila. Meglenska oblast između Makedonije i Grčke poznata po svetitelju Ilarionu Meglenskom 6. vijeka već naseljivana Slovenima, pa je u nju bilo i preseljenje iz Sirijaca u jedno vrijeme, a 1759. poznata po neslavnom događaju kada su se i sam mitropolit Meglenski i velika većina naroda preobratili u islam. ali i nakon tog velikog preobraćenja 1759. kako reko smo, bilo je još hrišćana, među njima i porodica koja je živela i sveta Zlata. A bivši lepa telom i još lepša dušom, ona je izazvala nečistu želju kod nekih Turaka koji su željeli da imaju za sebe počeli da je primoravaju, da se poturči. Pa kako ona nije htjela, onda počeše da se služe raznim lukavstvima, najpreslavši neke žene, Turkinje, da je one lepim rečima ubede. I dugo je trajalo to mjesecima, ubeđivanje zlate, ali ona je ostala čvrsta kao dijamant su onda prijetili njenoj porodici da je ili ubede, da se poturčili, da će ih sve pobiti. Pa i na njihovo ubeđivanje nije ona želela ni da čuje, da ostavi svoju veru, da ostavi svog ljubljenog ženika Krista, da menja ono što je prolazno za ono večno. I onda su počeli da pokazuju svoje pravo lice svoje prave namjere i uhvativši je počeli su da je strašno muče da bi na kraju gvozdenu šipku proboli između ušiju zavezali je za drvo i isekli na komade tako je za svagda poslavši naručje ljubljenoga Boga njenog koji joj je i dao sile da sve to istrpi bez i malo kolebanja, bez i malo jauka i bez i malo mržnje. Dakle, imajući nju, imajući sve svete i oce naše koje se boriše za poštovanje ikona, a danas posebno praznujemo i sve ikonu presvete bogorodice zvanu Iverska, jednu od najpoznatijih ikona u pravoslavnom svetu, onu koja se nalazi u manastiru Ivironu, koja je na čudesan i neobjašnjiv način došla na vodi na Svetu Goru, da je stojala na obali nekoliko desetina metara u moru daleko od obale i ne hte da priđe dok nisu pozvali jednog odšelnika iz gora planina sa Svete Gore, da je sišao i tek je on uspeo doneti. I bezbrojna su čuda od nje i mnoge molitve svih nas uznose se ka njoj, a za nju je vezano i proročanstvo da kada ona također na neobjašnjiv način kao što je došla, bude otišla sa svete gore, da će i kraj sveta biti blizu. Dakle, čudotvorna ikona presvete Bogorodice na kojoj uznosimo poštovanje i slavu njoj samoj, onoj koja je rodila u telu Boga našeg, Boga u Trojici, Boga koji nam je svakda nevidljiv i nedostupan, ali eto koji je radi ljubavi prema nama, palome rodu ljudskom postao čovek, i ne samo da postao čovek, nego izvoleo i da postrada za nas, da jedan od lica Svete Trojice, Sin Boži, pretrpi tešku smrt na krstu i time da isceli našu prirodu. I sa telom ljudskim uznese se na nebo i za svu večnost u telu sedne sa desne strane Boga i Oca, istiniti Bog naš koji nam je eto dao da poverujemo u njega i da bi nam dao snage da ga do kraja sledimo jer nije dovoljno poverovati danas svet lukavo nastupa i tako izmuči jadnu dušu sa svih strana uništivši joj veru iskvarivši, osakativši i takvu jadnu dušu ostavi da kao služi Bogu, ona više ne zna ni kome služi, ni zašto služi. I bivamo krišćeni samo po imenu, a u stvari služimo ovome pokvarenome i lažljivome svetu. Ali eto, dok imamo veru, imamo i nade da na toj dubini na koju nas je Gospod spoznao, zaista se susretnemo sa njim i spoznavši ga onakvim kakav jeste, zaista preobrazimo sebe i vidimo, vidimo najpred u svoju nemoć, stekavši smirenje, stekavši smirenje, tek tada počnemo istinski da služimo gospodu našem. A on, koji jeste svakda sa smirenima, koji se gordima protivi, zaista će dati snage da prođemo kroz ovaj svet. A jeste najveće to uvedeti svoju gordost i razočarati se u sebe, razočarati se u toj meri da se dođe do granice očajanja, ali onda položivši ispit vere, prešavši preko te granice očajanja, i za koje se nalazi neizmjerna milost Božja, onakvi prljavi, nikakvi, sa nadom na milost Božju, pređemo u taj novi život, novi način postojanja. To možemo jedino u crkvi i jedno sa drugima, stradajući sa onim koji strada i radujući se sa onim koji se raduje, ići poslušni, sticajući vrline i nikako da ne gledamo sebe kao centar svega, već uvek poštujemo čoveka, poštujemo njegov izbor, radujmo se bližnjima svojima, trudimo se da ih volimo. Nije lako nama grešnima i palima, jer stari čovjek se stalno buni i traži svoje. Ali držeći se crkve, to će biti lakše izvodljivo, koji će biti jedini mogući put i tek onda ćemo moći da se istinski sjedinemo sa gospodom, telu njegovom krvi i tako da postanemo istinski hrišćani molitvama svih sveti, da slavimo Boga našeg Oca i Sina i Svetoga Duha, sada i uvek i u vekove vekova. Hristos Vaskrse!